ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون Na siku watakapokusanywa maadui wa Mwenyezi Mungu kwenye moto nao wakigawanywa kwa makundi حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون hata watakapofikia moto yatawashuhudia masikio yao na macho yao na ngozi zao kwa waliokuwa wakiyatenda وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون na wao wataziambia ngozi zao kwa nini mmetushuhudilia nazo zitasema ametutamkisha Mwenyezi Mungu ambaye ametamkisha kila kitu na yeye ndiye aliyekuumbeni mara ya kwanza na kwake yeye tu mtarejeshwa وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون na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 majini na watu hakika hao wamekuwa ni wenye kuhasirika Allahu akbar Allahu akbar la ilaha Ewe nabii, siku watakapokusanywa maadui wa Mwenyezi Mungu kupelekwa motoni, wakawa wa mwanzo wao na kutana na mwisho wao, ili pate hoja ilazimike juu ya wote mpaka watakapofikiria moto na wakaulizwa juu ya madhambi yatenda duniani na wao wakakataa yakawashuhudilia masikio yao na macho yao na ngozi zao kwa leo atenda wao. Na hao maadui wa Mwenyezi Mungu wakaziambia ngozi zao, kwa nini mmetushuhudilia? Na ngozi zitasema, ametutamkisha Mwenyezi Mungu aliyetamkisha kila kitu. Na yeye ndiye aliyekuumbeni hapo mwanzo kabla hamjawa chochote. Na kwake yeye peke yake ndiyo mtarejea baada ya kufufuliwa, akuhisabieni mliokushatanguliza katika vitendo. Wala nyinyi hamkuwa mkiweza kuficha vitendo vyenu viovu hata viungo vyenu visivione na ikawa macho yenu na masikio yenu na ngozi zenu vyote hivyo vikakushuhudilieni. Lakini nyinyi mlikuwa mkidhani kuwa Mwenyezi Mungu hajui mengi katika vitendo vyenu kwa sababu mkivifanya kwa uficho. Lakini dhana mbovu mliokuwa mkimdhania Mola wenu mlezi imekuhilikini na kwa hivyo mmekuwa siku ya kiyama katika wenye kuhasiri vibaya mno. Basi hata wakijizuia machungu yao, moto ndiyo mwisho wao na makazi yao ya daima. Na wakitaka kumridhi Mwenyezi Mungu sasa hawakubaliwi hayo matakwa yao. na si tumewaandalia duniani marafiki waharibifu na wao wakawazainishia mbele yao mambo ya akhera. Basi wakawaghuri kwamba hati hakuna kufufuliwa wala kuhesabiwa. Na wakawapambia pia mambo ya duniani ili wastarehe nayo na neno la adhabu liliwapata mataifa yaliyokushapita miongoni mwa majini na watu waliokuwa kama wao likawathibitikia na wao kwa sababu ya kuhiari kwao potovu badala ya uongofu hakika watu hao wote walikuwa katika waliohasiri hasara iliyotimia